Gabriel Durutilekin, Calacan. Sasai euh, Beribatensat et Gabriel euh, Durruti, gunon? Egunon. Ba, ere, eh, entxatuko gira pixka baten eh, naturak eskaintzen eh, dituen gauzen ikerzen edo beako bat emaiten hasteko eta zure jakitatea berdine, partikatuko daukuzula. Ordean, berdin sasoinaren asteko hor, be, saak sasoina baita, simplekita, saak bat zinez, hemen gofruitua dela, eh? eta badira hanitz, hanitz mota, Eh, Sarnoa uh, ere aipatuko dugu bertin berantago, baina uh, Sarra, baina uh, badira harrak ere, saharretan bon, zerbaitetik azteko, Gabriel, zer diozu uh, hartio horietaz? Lehenik aurten, Sarra bada. Baina, sekulako Sarra, gure eskoldian, ez teko. Eta, uh, kasi gehan ezak, landatu du norbaitek eta Sarra ezpadu aurten, hori du beste landare bat emitia. Eta beraz, eh, sagarrat humilka, eta sagar horietan, hale, oi hauta baita, ohartzen da. Lehenik, pixka bat goizik egin da horten, eh? goizik, eh, eh anisa bezala, apetxarra bezala, usaian eh, hilate hunen, guraren, erdita ikada, eta kasik, orai, lehen hastien, untio da. Beraz, aste baten antzi, emezu. Gero, behanki horak, behantago. Bai, ustean aipatzen miginuen, eta bon, sagarra bada, eta sagarretan badira ustelak ere, eta nolaz eta zer dako, ba, hori da eritasun bat uh, urtetik urte beti zuaitzen ginen dena, e, banan gauza bat da, badira zomait muta, eh, biziki egiten direna, biziki usteltzen direnak, eta, eta ustelduta gehien egiten dira lotuik, ez, dira erortzen. Eta hori kalteko da zen, egiten da lotuik abagetan, behantartio, sa e, e, egoiten da onjoa, onjo bat da hori, iritasun hori, e, eh, onjo berezi bat, eta hua egoiten da spor horiek, eh, gana hidu erresalbu bat eh, bezala egoiteko, hazia bezala, egoiten da, eta gauza bat behar da egin, e, behar litazke ustel dena kendu. Tadigin atundum, tadigin ez utzi, e, abarretan lotu iku egiten dira, ostuak gehorita ere zomintetan ikusten da, hori behar dira e, ez ez eta kendu. Gero, hori e, zonbait dute, zonbait motek badute asko hori, beste batzuk ez dute bate, e, nahi zu, moldeko pehatsa dira, lutsa agaxel gris batekin diren, e, sagar go, gazi batzu, onak, ederrak, banan bizik fita usteltzen direnak, eta ustela egiten da. Eta horrek hasitzen du urte-zurte. urte zurte Gain bada pixka bat hori zestatu egiten handa ere eh, neguan hostuak erortzen direlarik, eta neguan ahazkenian hostuak asten direlarik erotzen, bon, ba, lehenik ustelak endu, eta gero eh, hostu energiak lujeat e, direlarik, emiten da ala kobria, edo gaina mitriolak emiten da. Emiten da eh? e, ez du helio ez du olio meitia askar-askar azomitek egiten dutena, eh, paketan bada somat behar den eman, somat grama eta hola, erdiakin aski du, hobeda bietan emitea aldi bat askar-askar abano, euriek lain joan azten behitute. Eta beraz, kobratzen bada hor, hor kobre bat, eta gero ere, berriz, E, primadera nahi bauzu hasten derarik, otsail edo martxo hastean, bizka bat e, hasten derarik iatzartzen, hor ere beste bat emiten bada, e, salbatuko dituzu, eta kobre horrek bizten da, beste eritasun askoren dakore balio du. Beaz, e, pixka bat hartatzen badituzi zintxarrak, eta nahi badituzi ustel gutiago izan, hori dira, bi, bi tratamendu egiten badira goxuan, ez soera, ez da beharasi urdin urdin ezartzen hagezu deus balio, eta horrek iran ustel gutiago izanen da. Izanen dira, banan jale gutiago. Kalakan kronika, Gabriel Durutirekin kronika, Gabriel Durutilekin.